catolicoi havas novan pacion. En citiu monato maio QUIN la catolica ecclesio electis novan papon. La vorto papo signifas patron en caresa tono, do pacion en esperanto. Post la carismo plena regado de Francisco, electigis Leono la decquara, la ducent sesdec sepa papo, post dutaga conclavo. Shaine la catolicaro en la tuta mondo aprobis, cae festis la electon, char la nova pacio sen dube transdonas sintenon de simpatio, autoritatezzo cae homamo. Ce tiu articolo tute ne celas religian en havon compreneble. Gia celo estas disponigi generalaine interesan informoin pe tiu grava evento ciu mobilisis grandan parton de la homaro lau vid puncto de culturo cae historio. La Rom Catolica Ecclesio estas la plei granda cristana ecclesio en la mondo cun 1.3 miliardo da baptitae anoi. Gi esas la plei granda cae plei antiqua internazia institutio en la mondo, en continua funcciado cae plenumis gravaen roloin en la historio cae in la civilizatio de la occidenta mondo gin estras la episcopo de Romo, la papo. La papo estas ancao regio en la sancta catedralo quiu situas en Vaticano, eta urbo regno mese de la urbego Romo en Italuio. La catolica ecclesio consideras che la episcopoi estas la posteuloi de la apostoloi de Jesuo cae la papo la posteulo de Sancta Petro. La vorto catolica estis usita unua foie en la dua iarcento post Cristo, cae signifas tutetsa, relata al la universala. La papon electas ciam la cardinaloi per consido nomata conclavo, cae citiu vorto signifas enschlossite. La unua conclavo ocasis en la dectria iarcento pro decreto de la papo Gregorio la Deca pro politicae cialoi. Entre antiqua tempo, electoi de novae papoi dauris tro longe, gis oni successis atingi la celon, foie centoin da tagoi. De la dectria iarcento, la cardinaloi restas isolitae en speciala conclaveio, non tempe in la sexta capelo, gis la fina voc donato. La tuta conveno finigas ciam unu cardinalo ricevas du trionoin il la voc donoi voce donas nur cardinaloi malpli ol de chiaracei. Post la balotado oni bruligas la papera in balotiloin, blanca fumo eligas el camentubo de la conclaveio por sciigi la exteran publicon che habemus papam. Leono la unua nascigis en Toscanuio, Italuio, en la quarcenta iaro post Cristo. Li plenumis grava in roloin en la politica cae teologia campoi de la Ecclesio. Laula catolica tradizio, Leono estas nomo ligita al sinteno de Romamo, zorgo pri sociai problemoi en la mondo cae clopudo mildigi maulius tajoin. Supposible, la nova papo Leono la XIV electis tiu nomon pro la intenso daurigi la rometsan laboradon de sia antaulo Francisco. La nova papo nascigis en la urbo Chicago, en Usono, en la iaro 1955, do li esas relative iuna por la posteno. Lia baptonomo estas Robert Francis Prevost. Li laboris en Peruo dum plio de chiaroi cae tie ia sin dedicis al agado tre proxima al la simplei homoi de la popolo. La tuta homaro esperas che la nova papo e fice contribuos au malpliigo de maliustagioi en la mondo.